Awit, Kabanata 5 Pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan, mga maling gawain di mo pinapayagan. Ang mga palaloy di makakatagal sa iyong harapan, mga gumagawa ng kasamaay iyong kinasusuklaman. Pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling, galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ikay sambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako, tanda ng aking paggalang. Patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran, dahil napakarami ng sa aki humahadlang. Landas mong matuwid sa aki ipaalam upang ito'y aking laging masundan. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y kasinungalingan, sa loobin nila'y pawang kabulukan. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilinlang. O Diyos, sila sana'y iyong panagutin, sa sariling pakana sila'y iyong pabagsakin. Sa dami ng pagkakasala nila, sila'y iyong itakwil, sapagkat mapaghimagsik sila at mga suwail. Ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyan at lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ikay papurihan. Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasal. Protektado sila ng iyong pag-ibig.